19-ամյա Հայկը որոշել է մասնագիտությունների անվերջանալի փնտրտուքներով զբաղվել։ Անում է այն ամենը, ինչ հոգեհարազատ է։ Սովորում է туриզմի բաժնում, զբաղվում է լուսանկարչությամբ, աշխատում է որպես SMM մենեջեր ու միաժամանակ ձեռքից պայծ չի թողնում սիրելի երաժշտական գործիքը՝ կիթառը։ Այս ամենի միջև եզրեր հեշտ է գտնել։ Տուրիզմինն ու լուսանկարչությունը ավելի քան դրամաբանական են։ Երբ աչքերդ ֆիքսում են բնության հրաշալիքները, տեսնում ես ձեռակերտ կոթողներ, նկատում որքան համահունչ են մարդն ու բնությունը, ուզում ես անմահացնել այդ պահերը։ Լուսանկարչությունը նուրբ արվեստ է։ Տեսախցիկով կադր ստանալու համար պետք է նախ կադր ստանաս աչքերով։ Լուսանկարչությունը ինքը ապրելակերպ է ու ինքը մի ձև դարել է կյանքի իմաստ։ Իմ համար այդ արվեստի ճուղ չի, ինքը իմ համար ինչ որ աշխատանք չի, ինքը շատ ավելին է, քան առաջին հայացքից թվում է։ Հայկը լիովին հարմար եւ ազատ է զգում իրեն այդ մասնագիտության եւ տարածքի մեջ։ Լուսանկարչությունը լոկ մասնագիտություն չէ, այլ կյանքի իմաստ, ասում է մեր հերոսը աշխարհին ճիշտ ասած չես նայում տեսախցիկի աչքերով, քո աչքերն են արդեն սկսում նայել որպես տեսախցիկ ու ժամանակի ընթացքում ինչքան ավելի շատ ես սկսում նկարել, ինչքան ավելի շատ ես զբաղվում լուսանկարչությամբ, նկատում ես, որ դու սկսում ես աշխարհին նայել մի ուրիշ ձևի, այսինքն դու չես տեսնում աշխարհը ինչ որ նայի գեղեցիկ արևա, գեղեցիկ շենքա, գեղեցիկ բնությունա, դու տենում ես գեղեցիկ կադր։ Օրինակ նայում ես երկնքին, ես կադրա, նայում ես մարդուն, ես կադրա ու տենց մի տեսակ սկսում ես արդեն ամեն ինչին ուրիշ աչքով նայել։ Հայկը Եզակիններից է, որ հավատարիմ է մնացել մանկական երազանքին ու այդ երազանքը դարձրել նպատակ։ Ունենալով իր առաջին ձախողումը Հայկը կանգ չառավ, ընդունվեց Թումո կենտրոն եւ սկսեց խորանալ լուսանկարչություն մասնագիտության մեջ։ Այսօր արդեն Հայկը փաստավավերագրական լուսանկարիչ եւ ֆոտոլորագրող է փոքր ժամանակվանից է գալիս, ամեն ինչ սկսեց այն ժամանակ, երբ որ ինձ փոքր ժամանակ նվիրեցին հեռախոս, որ ուներ տեսախցիկ ու ամեն օր տես նկարում էի ու նենց է ստացվել, որ ես 9-րդ հարկում եմ ապրում, որտեղից շատ գեղեցիկ պատկերներ են բացվում, այդ էլ խաղացիր դերը ամեն օր դուրս էի գալիս, արևածակներ էի նկարում, երկինք, բնություն, սարեր ու տենց որոշեցի պրոֆեսիոնալ զբաղվեմ լուսանկարչությամբ, ցանկացա սկզբում մտնել Ստեփանակերտում գործող ստուդիաներից մեկը չհաջողվեց, հետո իմացա Թումոյի մաս վերցին, գնացի Թումո, ընդունվեցի Թումո ու սկսեցի զբաղվել լուսանկարչությամբ, այնտեղ 3 ամիս անցա ամբողջ 3 փուլերը ու այդ իմ կյանքի իմ լուսանկարչությամբ զբաղվելու ամենամեծ քայլն էր, որ միանգամից 2-3 քայլ ես առաջ գնացի տեղ, զբաղվում եմ լուսանկարչությամբ մինչև հիմա, մոտավոր եթե իրար գումարենք մոտ 4-5 տարի է, որ զբաղվում եմ։ Լուսանկարչի մասնագիտությունը Հայկի արչև բացում է նաև այլ աշխատանքներ։ Նա աշխատում է SMM մենեջեր Բաշակ սրճարանում, տեղափոխելով ու տեղավորելով այնտեղի մտնոլորտը լուսանկարների մեջ։ Հայկը կատարում է նաև անհատական պատվերներ։ Ես աշխատում եմ SMM manager, այսինքն ես նկարում եմ բաժակա այդ սրճարանը, որտեղ ես աշխատում եմ, այնտեղի ուտելիքները, սոցկայքերին եմ հետևում ու ընդհանուր նկարում եմ դիզայն, ինտերիեր ինչ որ ու այդ նույնպես օգնում է, բայց այդ լուսանկարչության իմ զբաղվելու շատ փոքր մասն է։ Տուրիզմի հանդեպ սերն առաջացել է դպրոցական տարիներին։ Այս ոլորտի միջոցով հայկն ուզում է ճանաչել աշխարհը, շրջագայել հետաքրքիր եւ գեղեցիկ երկրներով։ Առայժմ շրջել է Արցախի եւ Հայաստանի որոշ տեսարժան վայրերով եւ վստահ կարող է ասել, որ ընտրության մեջ չի սխալվել։ Բնության մեջ է գտնում եւ վայելում իր հանգստությունը եւ իհարկե туриզմը մեծ հնարավորություն է իր մյուս մասնագիտությունը կիրառելու։ Սովորում եմ туриզմ երկրորդ կուրսում, ինչու եմ գնացել туриզմ, որովհետեւ մանկուցել ինձ հետաքրքրել վերելա ուղղակի աշխարհագրություն շատ եմ սիրել ու գնացել եմ մենակ ընկալիքներով, որ կսովորեմ այն, ինչ ես սիրում եմ, туриզմում սովորելով կունենամ ավելի շատ ժամանակ զբաղվելու լուսանկարչությամբ, որտեղ լուսանկարչությունը իմ հիմնական մասնագիտությունն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է համալսարանից դուրս, սիրում եմ արշավներ գնալ, ինչ որ նոր տեղեր, այդ ամեն ինչով սկսել եմ զբաղվել երևի դեռ 2 տարի առաջ էր։ Սկզբում դիզափայլ գնացինք, շատ դուրս եկավ, հետո արդեն անցած ամառը ամբողջ ամառ արշավներ էինք գնում, կաչաղակաբար Ալբերտ ենք գնացել երկու անգամ, Մեյդան ենք գնացել երկու անգամ, գնացել էինք ամբողջ պատարայով ենք շրջել, լորիում եմ եղել ամբողջ լորիով, ամբողջ տեսարժան վայրերով շրջել ենք, ման ենք եկել, որտեղ կուզենայի գնայի, այդ իմ երազանքն է, մոտ 3 տարվա երազանքն է, այդ միանշանակ Իսլանդիան է, ինչու հենց Իսլանդիան, որտեղ այնտեղի բնությունը ինձ դուր է գալիս, որտեղ այդ այնտեղն է, որտեղ մարդու ձեռքը ընդհանրապես չի կպել ու այդ մեր աշխարհն է իր սկզբնական տեսքով, սկզբնական ձևով, ոնց որ ինքը եղել է առանց մարդկանց, այնտեղի հրաբուխները, գեյզերները, դա ամեն ինչին շատ դուր է գալիս։ Լուսանկարչությունն ու туриզմը արդեն պատմել ենք հայկի միակ զբաղմունքը չեն։ Հայկն ունի որոշ հաջողություններ նաև երաժշտության ոլորտում։ Գիտարը նրա կյանքի մեկ այլ անբաժան մասն է։ Երաժշտության մեջ հայկը նորեկ է։ Սիրողական ոլորտից փորձում է տեղափոխվել պրոֆեսիոնալի, պլանավորում է ունենալ սեփական գրված երգեր եւ երաժշտություն։ Եթե չլինեին գիտարն ու լուսանկարչությունը արվեստի ճյուղերից, շատ դժվար է պատասխանել, որովհետև երբ որ սկսել եմ զբաղվել լուսանկարչությամբ, միշտ մտածել եմ, որ երկրորդը ինչով պետք է զբաղվեմ ու կարամ զբաղվեմ, այդ երաժշտությունն է, ու սկսեցի զբաղվել երաժշտությունից ու լուսանկարչությունից բացի արվեստիչու երևի նկարչությամբ կզբաղվեի։ Գիտարին եմ մենակ տիրապետում, դա բավականին նոր եմ սկսել, մոտ 4 կամ 5 ամիս առաջ եմ սկսել նվագել Գիտարով սկսել եմ զբաղվել այն ժամանակ, երբ որ հասկացել եմ, որ ինձ շատ դուր կգա նվագեմ այն երգերը ինքս, որ ես լսում եմ ամեն օր, ու տենց գնեցի, սկսեցի նվագել, նվագել, ու ստացվեց նենց, որ գիտարը իմ համար դառավ ոչ թե ուղակի ամեն օրվա երգերի նվագել, այլ իմ համար դառավ շատ ավելին, լիքը բան բացեց իմ համար նոր, երևի նպատակներ ունեմ այլ ավելի շատ երգեր գրելու գիտարով, նվագելու հետագայում, եթե ունենան բավականին քանակությամբ սեփական երաժշտություն ու եթե հասկանան, որ այդ մարդկանց դուր ա գալիս ու մարդիկ ուզում են հետ լսեն, միանշանակ համերիներ կարամ ունենամ, բայց այդ գալիս է իհարկե մեծամասնության, ասենց ասած կարծիքից, որտեղ եթե մարդիկ չուզենան այդ լսեն ու համերիներ ունենալն էլ այդ անիմաստը։ Արցախի ապագան հայկի նման երիտասարդների ձեռքերում է։ Նրանք հստակ գիտեն ինչ են ուզում ու ինչով կարող են օգտակար լինել իրենց հայրենիքին։ Հայրենիքի հանդեպ հաջորդ բարդքի կատարումը հայկս գերազանցնելու է հաջորդ ամիս։ Նրան սպասում է 2 տարվա պարտադիր զինվորական ծառայությունը։ Երիտասարդներին խորհուրդ զբաղվեք այն ամեն ինչով, ինչ ձեզ դուր է գալիս, անկախ դրանից, թե դա դե զարգացած է Արցախում կամ Հայաստանում կամ զարգացած չի, դու կարող եք լինել հենց այն մարդը, որ այդ ամեն ինչը կզարգացնի ու այդ տրենդը sense ասած կմտցնի այստեղ։ Չգնաք, չընդունվեք համալսարան կամ ինչ որ մի դպրոց կոնկրետ ձեր ծնողների ցանկացածով, օրինակ եթե ձեր ծնողները ասում են դուք պետք է ընդունվեք բժշկական, բայց դուք չեք ուզում գնաք բժշկական, մի գնացեք բժշկական զբաղվեք այն գործով, որ դու ուզում եք, որովհետև միևնույն է, եթե դուք դառնաք բժիշկ ու այդ գործը ձեզ դուրս չգա, դուք այդ գործը սիրելով չեք անելու, իսկ այն գործը, որ դուք սիրելով չանեք, դուք լավ չեք անելու։ Կյանքում ամեն մարդ ունի իր դերը, ու այդ դերը դուք եք ընտրում ինչ եք անելու։ Ուզում եք դառնալ նկարիչ, դարձեք նկարիչ։ Ուզում եք դառնալ ջութակահար, դարձեք ջութակահար, ու այդ հնարավորությունները հիմա կան, ու հնարավորությունները իրական շատ մոտիկ են։ Ամեն մեկ կարող է զբաղվել այն ամենով, ինչ որ ինքը ցանկանում է։ Կենարար երիտասարդական հաղորդաշարի այսօրվա հերոսը Հայկ Հարությունյանն էր։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ավետ Բադալյանն էր։ Մինչ նոր հանդիպում։